وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيله وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين إخوة في الله وتكفوا وكسلام كوانزا كبيسة sinabudi لكم شكور الله سبحانه وتعالى na kumshukuru Abu Muhammad Salim hafidhahu Allah wa ra'ahu ala hadhihi المقدمة الجيدة الشرعية التي يفتح لنا أبواب العلم شرعي في هذا الأمر مناسب الأمر الزواج والعقد الذي عقد في هذا اليوم المبارك وهي ليلة الجمعة tunafungua mlango tena mwingine mpya mlango mwingine katika kwenda na kuondoka katika mwenendo mwingine kabisa wa kufungua ile milango ya elimu ya kisheria kama mtakuwa ni wenye kukumbuka mwanzoni wa dawa yetu hii ilikuwa kwanza ni kuitangaza الدعوة السلفية في بلادنا كتنغازا دعوة yetu ya kisalafi ndani ya miji yetu hii alhamdulillah dawa hii sasa tayari na kuzungumza kwamba dawa hii tayari imekwisha kufahamika kwa maana hata wale ambao walionekana kwamba ni maadui zetu wanaotupinga sisi juu ya da, dawa hii sasa dawa hii wameikubali ila wanatafuta njia tu ya kushirikiana na sisi au kuwa pamoja na sisi katika dawa hii kwa sababu kama ukisikiliza mazungumzo yao hawapingi dawa hii bali wao wanapinga shakhsiati ule umimi na sisi si masahaba sisi si mitume sisi binadamu kama binadamu wengine kwa maana anaweza akawa salafia lakini akawa ana mapungufu yake ya kibinadamu lakini dawa hii iko safi kabisa ni nzuri kabisa na wala haina hata nukta moja ya kidoto kimoja cha kasoro na upungufu wa dawa hii kwa kuwa wao tayari washefahamu hii ni dawa nzuri na iko salama bali wanitoneshea tu vidole ya baadhi ya matatizo tulikuwa nayo sisi kama ni binadamu matatizo hayo tunayakubali sisi hatutajitetea juu ya matatizo hayo tulikuwa nayo tunayakubali na tutajirekebisha na sasa tunaondoka katika muondoko mwingine muondoko huu ni muondoko wa kielimu zaidi kwa maana naomba vile vile kwa ndugu zetu wa kisalafi hata wale ambao hali zao ni nyonge ni masikini wa Mungu hohe hahe wasiokuwa na kitu lakini wanafanya ndoa wameingia katika ndoa basi tuko tayari kushirikiana nao katika hali ya kusomesha na kutoa dawa katika kila ndoa ya Kiislamu ambayo itakayofanyika ya kisalafi kwa sababu tunaona ndugu zetu wanapewa darsa ya miezi mitatu katika darsa la ndoa miezi mitatu lakini baada ya miezi mitatu hiyo wakiondoka basi ndoa ni, ni wiki moja tu ndoa ishavurugika zamani somo la miezi mitatu lakini ndoa inadumu kwa wiki moja tu nini tatizo tatizo kwamba bado kabisa ile akida ya salama kabisa haijaingizwa katika nyoyo zao wanafahamishwa tu ah, ishi na mke vizuri mlishe mvishe lakini haambii kwamba msomeshe akida akida katika watu wa bid'a jambo hilo halipo mlishe sana mvishe sana nguo nzuri nzuri mlishe chakula kizuri ashibe matokeo yake anafanya batara baada ya kushiba kwa sababu hana akida kwa hiyo tunaonelea kwamba tupite katika mwenendo mwingine sasa sisi tutakuwa tukisomesha tunasomesha ndoa inapofanyika tunasomesha kwa yule bwana harusi mwenye kuoa na wale ambao waume watarajiwa kwa sababu mwanamke yote wa kisalafi ni aghla min adh dhahab wal-fidda mwanamke yote wa kisalafi ni ghali sana kuliko hata dhahabu na kuliko hata fedha haina samani kuliko mwanamke wa kisalafi ana samani kubwa samani yake kubwa iko vipi samani yake kubwa kwa sababu yule amelelewa na wazazi wake ambao ni masalafi au makaka ambao ni masalafi amehifadhishwa mutuni mbalimbali mutuni za akida mutuni za hadithi salima ziko katika kifua chake mwanamke huyu wa Kiislamu amehifadhi Qur'ani amehifadhi hadithi amehifadhi mutuni la aqida kwa hiyo ni ghali sana kuliko hata fedha na kuliko chochote kwa hiyo tunataraji na huyu mume vile vile naye vile vile awe na samani kubwa kwa nini awe na samani kwa sababu arrijalu kawamuna ala nisa bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwali wanaume ndiyo wasimamizi wasimamizi sana sana sana ndio mtaona nimekuja katika sia kwa mubalagha arrijalu qawwamuna wanaume wasimamizi sana kabisa wasimamizi sana kabisa ala saa juu ya wake zao kwa hiyo uwe ni mwanamume wa kwelikweli yani simamia barabara kazi yako ya usimamiaji wa kumsimamia mke wako wengi tunasubiri kama tushatayarishiwa tu mke tunakwenda kubeba tunakwenda kuoa lakini vizuri na wewe vile vile uwe umejiandaa vizuri tu kwa mnasaba wa ndoa ambayo imefanyika jana ambao ni usiku wa Ijumaa kwa hiyo sisi tutatanguliza nasaha kwa bwana harusi na wote waislamu vijana watu wazima mpaka wazee mzee pia ndoa yake inahitajika kwamba iwe nzuri na vile vile iwe ya kisalafi baba babu mke wangu lazima tuende kisalafi bwana eh ndio Naam. Nukta au mada ambayo nimepewa ni al-ahkamu ahkamu al-istihada. Al-ahkamu al-istihada au ahkamu mustahada hukumu ya mwanamke ambaye damu yake inaendelea kutoka haikatiki. Ni damu ya, ya ugonjwa. Ni damu ya ugonjwa. Hamsala muhimu sana sababu yanatokezea wakati mwingine mtu anaoa lakini mambo yanaharibika huko hofu kubwa mwanamke anaogopa mojawapo kuonana na mwanamume hata siku moja ndo kwanza namuona siku hiyo kwa hiyo mshipa unavurugika vurugika mambo yanakwenda ovyo ovyo anasubiria apate siku zake basi anapata kabla ile hofu tu kwa hiyo na mume anasema mimi siwezi kusubiri bwana mimi nitafanya hivyo hivyo tu kwa hiyo lazima pawe na somo hili asije akajidanganya akasema ah, mtume kasema baina uh, rukba wa surra ni hapo tu matokeo yake akishikashika ile ngozi ya mwanamke kwa kushika hata siku moja ile ngozi ile sasa siku anayoshika ile ni kwa balaa kwa hiyo baina sura wa rukba inaondoka na kule bahari ndo hivyo iko katika istihadha kwa hiyo lazima apewe somo hili taarifu alistihadha tutakwenda kidogo tu kwa sababu mudhui na mada ziko nyingi kwa hiyo kidogo kidogo tupate naam nini alistihadha ulama wanasema huwa damu yasilu min aladhili hiyo ni damu ambayo yenye kutoka katika mshipa mshipa maalumu wanasansi wanasema al-adhil huwa irkun famuhu alladhi adna ar-rahmi duna al-ka'rihi ni mshipa ile sehemu yake mdomo wake mshipa huo uko chini ya tumbo kabla ya kufika katika kaari ile sehemu ya chini kabisa katika sehemu ya siri ya mwanamke hapo ndipo inapopatikana au mshipa huo unaharibika au umepata ugonjwa kwa hiyo damu inachuruzika hapo qala al-azhari amesema mwanachuoni wa lugha al-imam azhari mwanachuoni katika nchi ya Misri moja katika mbobezi wa mambo ya lugha na kawamisi na makamusi maneno yale ya kilugha amebobea sana katika lugha yeye amefasiri maana istihadha akasema walistihadhatu sailanu dami fi ghairi awkatihi mu'tada istihadha ni damu ni mchuruziko wa damu si katika wakati wake wa kawaida wa ada ya haidhi siku sita saba kwa hiyo hedhi haifati kawaida hii inaweza ikachukua siku saba katika kutoka kwake na wakati mwingine mpaka mwezi mzima na wakati mwingine mwezi mbili au mwezi mitatu bado anaendelea mwanamke huyo kutoka damu ambayo inatoka katika mshipo huo kwa hiyo nasema sailanu dami fi ghairi awqati mu'tadda intaha maneno yamekomea hapo kwa maana hiyo ndio taarifu ya istihadha maelezo haya utayapata kwenye kitabu al-majmuu linawi cha Imam Nawi juzu ya pili kurasa nambari 342 al-Imam Nawi amekwenda katika kuchambua nini istihadha kilugha na kisheria na Imam Nawi ni katika wanafunzi wakubwa wa imamu Muhammad ibn Idrisa Ash-Shafi'i ni mmoja katika wabobezi ni mshafi nawi ni mshafi ambaye alikuwa akiwahimiza wanafunzi wake waandike fikhi Shafi'i waandike fikhi ya Shafi Al-Imam Nawawi mwenye kitabu Riyadhus Salihin hakuna asiyemjua historia yake Abu Zakaria An-Nawawi waislamu wote wanamjua mashafi wanamjua alimam nawi aliwahimiza wanazuoni wa kishafi waandike fiki ya shafi akiwemo yuko yule mwanachuoni mmoja akiitwa abu thaur alikuwa ni sahibul bidai jitu la bida leo kama kuna watu wa bida wanajisifu kwamba wao ni watu wa bida basi hawana bida kuliko abu thaur huyo alikuwa yeye yule bida ameivaa sana anasema kama unataka bida njoo hapa hapa ndio kwenye bida zote ziko hapa Abu Thawr huyu alikuwa ni mwanachuoni katika nchi ya Iraqi katika kaulu al-Qadim baadaye akamfuata Imam Shafi katika nchi ya Misri katika kaulu al-Jadid Abu Thawr wakati anaingia alimamu Shafi'i katika nchi ya Iraq na wakati huo watu wa Iraq walikuwa hawasemi isipokuwa nasema qala ashabuna wamesema watu wetu hakuna qala rasulullah qala ashabuna kwa hiyo bid'a ime watu wameivaa barabara tunaingia kidogo kwa, kwa historia maana historia kidogo inaku, inakupa hima ya kusoma historia inakupa hima ya kusoma Imam Shafi anaingia katika nchi ya Misri wale watu kule waka, wakaambizana wakasema kuna Shafi anaingia katika nchi ya Misri Abu Thawr na Imam Al-Qarabisi wakasema tumkaribishe mwache ingie huyo mwache ingie na hadithi zake hapa kuna rai tu mwache ingie na hadithi yake hayo Imam Shafi alipoingia katika nchi ya Misri akakutana na Abu Thawr Abu Thawr akaanza kumfanyia mtihani alimam shafi kukumvuruga akili yake na mawazo yake akimtajia mambo ya rai mingi halafu anasema madha takul fi hadha wewe shafi wewe unasemaje kuhusiana hili imam shafi akisema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam mjadala ulianza tokea asubuhi watu watatu wanamjadili Imam Shafi'i katika nchi ya Iraq kuanzia asubuhi hata adlama al-layl mpaka ukafanya kisa usiku mushabu Thawri akakubali akasema ma tarakna bid'atana illa bada an alqa Shafi'i sijawacha mimbida zangu isipokuwa baada ya kukutana na Shafi'i nimeacha bid'a Abu Thauri ambaye alikuwa ni ngwengwe jitu la bida akaacha bida zake zote akamfata al-Imamu Shafi'i ambaye Abu Thaur ndiye alihimizwa na Imam Nawi kwamba isomeshe fiki Shafi'i kwa hiyo al-Imamu An-Nawi katika kitabu chake ameizungumza vizuri sana kuhusiana na al istihada qala ibn rajab fi fathi amesema ibn rajab alhambali hanbali maana ndugu zetu wanasema salafu yao hawakubali madhehebu wao hao hawakubali madhehebu masalafu wanayakubali madhehebu yote manne isipokuwa madhehebu ya watu bid'a watu wanaacha kuna salafi ambaye hakubali madhahibi huyu ibn rajab yani hambali hanabila masalafu wanamkubali Ibn Hajar al-Asqalani yeye tunamjua ni ashaira lakini kwa juhudi zake na bidii yake kubwa ya katika Uislamu huu aliposibu masalafu walimkubali katika sehemu waliosibu na sehemu waliokosea walimwacha hivyo ndivyo tunavyokwenda sisi kipatia tutakuunga mkono katika lile ambalo umepatia na ukikosea tutakuacha mkono katika lile ambalo umekosea sasa kuna watu wanaingiza shubha mnasemaje kuhusiana na Suyuti al imam Suyuti mnasemaje hamjui daraja ya Imam Suyuti hadhi yake na taaluma yake na juhudi yake katika Uislamu haifahamiki bidii yake ya kuandika na kusomesha al-Imam Suyuti haifahamiki sisi bidaa zake alizozua tunaziacha bidii yake kubwa katika fani ya mustalah al-hadithi tunaikubali kama tulivyomkubali ibn hajar asqalani pia tunamkubali alimamu suyuti katika yale waliopatia hatuwezi kumshika mtu katika bidaa yake tukamwacha kwa sababu ya jambo fulani tu amekosea tukamwacha kwani hatujui kama Imam Shafi baadhi ya msala hakusibu kunuti katika sala alfajiri ni bidaa lakini katika madhahibu shafiia wanaileta je tunamkataa Imam Shafi kwa sababu tu anakunuti katika sala alfajiri tumkatai tena tunasema sahibu sunna imamu sunna imamu wa sunna lakini katika sala la kunuti katika alfajiri na mengine yote ambayo hayakusibu tunamwacha alimam Shafi Allah mrehemu amsamehe makosa yake Naam Ibn Rajab Hanbali anasema kwenye fatu yake yani fatul Bari Fathul Bari Ibn Hajar Asqalani na kuna Fathul Bari ya Ibn Rajab akasema almustaadha hiya min iqtilati dami haidhuha binami ghairi haidhi istihada ni kuchanganyika damu ya hedhi na damu nyingine isiyokuwa ya hedhi damu ya mwilini istihada ni kuchanganyika damu ya hedhi na damu nyingine ya mwilini isiyokuwa ya hedhi hizi huchanganyika inaanza ile damu ya aidhi ambayo inajulikana uhusi wake na rangi yake ikimalizika ile damu nyingine ya mwilini inaendelea kutoka sasa baadhi ya wanawake hawajui yeye anaona ni aidhi tu shekhe mimi hedhi yangu ina mwezi mzima sasa miezi mitatu vipi yeye anaona hedhi tu ile ambayo hedhi ina siku zake zenye kujulikana baada ya siku hizo damu ikiendelea itakuwa si hezi tena hiyo si istihadha ni ugonjwa huu kwa hiyo anasema ni mchanganyiko wa damu ya hedhi na damu nyingine isiyokuwa kwa hedhi wa huwa damu fasidin ghairi tabii na ni damu fasid chafu sio ya kitabia kimaumbile bal arid bal arid limaradin bali ni damu, ni damu ambayo imetokezea kwa sababu ya ugonjwa miongoni mwa magonjwa ya kibinadamu wengine wasiwasi alikuwa nao mkubwa kwa hiyo damu ikatokezea kama inavyotokezea kwa wanaume ambaye ni jadidi mzima karibu anaoa akajipiga masupu akapiga akapiga mapeza anajiandaa na ndoa yake tukufu lakini alipoingia tu katika game ah mambo yamekuwa vingine mzee afanyi kazi yule anakupigia simu sasi vipi rukia rukia kumbe hofu hofu nyingi imempelekea mpaka naye vile vile mambo imekwenda ovyo ovyo si ovyo ovyo si ovyo ovyo Kiswahili wakati mwingine wanatuchanganya watu wenye kuandika makamusi unasoma page unakwambia ovyo ovyo wanakwambia ah, ovyo ovyo <laughs> sasa hiyo ovyo imetoka wapi aya twendeni maana ndio la haja hizo na la haja huwa haipingwi la haja inaweza kuingizwa katika lugha vile vile la haja hiyo usichangae mkate hapana mkate la haja tu hiyo hiyo la haja tu tunakubali tunakubali mazal haipingani na aya wala hadithi tunakubali وقال العلامه الوثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الدمام الاستحاضة استمرار الدم استحاضة ni kuendelea kutoka damu ala almar'ati juu ya mwanamke bihaithu la yankati anha abadan katika ile kwamba damu hiyo haikatiki milele haikatiki milele hiyo ni istihadha mwanamke ambaye atohariki au yankatu anha au inakatika lakini muddatan yasira ni muda mchache sana kal yawmin walyawmaini kama siku moja au siku mbili baadaye hedhi inaendelea istihadha inaendelea fi tena katika mwezi siku moja siku mbili tu ndo anapumzika siku zote tena ni mgonjwa hii inatokezea kwa wanawake hasa hasa watoto au wenye hofu kubwa wanaweza kupata mtihani kama huo kwa hiyo kuna kuna hitaji nasaha kuna hitaji somo na nasaha watu wazee watu wawape nasaha watoto wao waondoshe hofu والدليل حالة الأولى أنا دليل لحالي كwanza التي لا ينقطع دم فيها أبدا ambao damu haikatiki ma thabata fi sahihi al-Bukhari ni ile ambayo imethibiti katika sahihi al-Bukhari ana Aisha kwa sanadi yake kule kama Aisha radhiallahu anha qalat amesema qalat Fatimatu bint Abi Hubaysh huyu mwanamke alikuwa ana ugonjwa huo alisema Fatima binti Abi Hubeishi li الله sallallahu alayhi wasallam وسلم kumwambia mtume Allah ya Rasulullah inni la athu mimi sitohariki damu yangu haikatiki inaendelea tu kutoka mwanamke huyu anamuuliza mtume wa Allah suala hilo hadithi ambayo iko katika sahihi Bukhari hadithi 306 hiyo wa fi riwaya na katika riwaya nyingine alisema astahidhu fala atu mimi naendelea kutoka damu sitohariki hadithi ambayo iko katika rakam 228 na muslim hadithi 333 Bukhari ameitaja kadhalika Sahih Muslim ameitaja nani kati yao ni mwalimu kati ya Bukhari na Muslim Bukhari ni mwalimu na Muslim ni mwanafunzi wake Imam Bukhari wanafunzi wake katika somo la historia Bukhari ni mwalimu ni mwalimu ila watu wa Yaman upande wao wanamtanguliza zaidi Imam Muslim kuliko Imam Bukhari naam kwa hiyo wa dalilu halati ودليل الحالة الثانية hali ya pili allati la ينقطع damu fiha ila yasiran damu haikatiki isipokuwa muda mchache sana hadithu hamnata bintu jahshin wote hao walikuwa na ugonjwa huo huo qalat ya rasulullah hamna lisema ewe mtume allah inni astahidhu haidhatan kabira haidhatan kabiratan shadida mimi ni mwenye kuendelea kutoka damu baada ya hedhi tena hedhi kubwa ina nguvu sana ina nguvu sana kwa maana nyingi sana alhadithu rawahu ahmad amepokea imam ahmad katika musnad wake wa abu daud wa tirmidhi wa sahaha na akaisaisha akhrajahu ahmad katika musnad wa sita juzu ya sita hadithi 381 wa ibn Majah hadithi 628 lakini bisanadin dhaif kwa mategemezi ambayo ni dhaifu haina maana kwamba hadithi iko ni dhaifu isomwi hadithi zinasomwa hata kama ni dhaifu inasomwa isipokuwa inatolewa tambihi kwamba hii ni hadithi dhaifu itaangaliwa kwa hadithi nyingine ambayo imekuja mfano hadithi kama ile kwa hiyo itakuwa inatoa maana ya ile hadithi ambayo ni sahihi na kwa wakati mwingine hadithi inawezekana ni, ha, ni dhaifu si kwa upande wa maneno yaliyomo mle upande wa wale wapokezi ni wasimulizi wa hadithi kama hadithi hii wa upande wa wasimulizi si maneno maneno yako sawa sawa hadithi hii imesimulia mtu mmoja akiitwa sharikun wa huwa dhaifu mtu huyu ni dhaifu sana pia kasimulia Abdullah ibn Uqayli dhaafahu amemdhoofisha huyo ibn Maini mwalimu wake Imam Bukhari ibn Maini وعلم مديني نعلم مديني والنسائي وقال البخاري مقارب الحديث حديثات كنا قربيانا آه، كدوغو كوينجية كتك حديث يا حسن قال أبو حاتم الرازي مسيما يعني إمام أبو حاتم الرازي لين الحديث حديث يأكل لين سيس نزويليانا وسيما حديث لين لين وسيما يفو لين بس تنويزا وكتمية kilugha laini lakini kisheria ikawa kuna istilahati zake ikamitumika anasema laysa bikawi hadithi hadisi ina nguvu waqala ahmad munkaru alhadithi mtuye munkaru alhadithi kama fi jar wa ta'dili kama ilivyokuja kwenye kitabu jarhi wa ta'dili naam kwa mama hamna binti jahsh alisema ya rasulullah inni astahidhu haidhatan kabiratan shadida mimi napata hedhi kubwa sana nyingi sana ونقل عن امام احمد na pamenukuliwa vile vile kutoka kwa Imam Ahmadi tashihuhu kuisahihisha hadithi hii kwamba hadithi ni sahihi hiyo imedhoofishwa lakini hadithi hii kwa upande wangu naiona kama ni sahihi wal-Bukhari na kutoka kwa upande wa Imam Bukhari tahsinu yamefanya hadithi hiyo ni katika hasan intaha maneno yamekomea hapo qala ahlul lugha al-istihada damu yajri fi ghairi awanihi hii sasa ni maana ya watu wa lugha si watu wa sheria watu wa lugha watu wa lugha wao wanasema الاستحاضة دم يجري في غير أوانه نجام أمبايو إن بيتا كما نمك كنت كتك تنبولاك سي كتك وكت وكويدا سي كتك وكت وكت وكويدا والاستحاضة نوعان نا استحاضة زيكو نمنا مبيلي الأول يتصل بدم الحيث كنا استحاضة أمبايو إن أنغانا ندم يحيذ كما لزيكا تدم يحيذ استحاضة الثاني aina ya pili istihadha la yattasi bidami alhaidh haiungani na damu haidh kakabiratin inkita kama vile kwa sababu ya utu uzima tu utu uzima wake basi damu ile ya haidh imekatika thumma ra'athu kisha kaiona tena damu hiyo liduni yawmin au lailatin siku siku moja au siku moja kaja kuiona kwa wakati mwingine fa hukmuhu hukmu alhadath hukmu yake itakuwa kama ni hukmu ya hadathi damu itametokezea nitokezea baadhi wakati wanawake ambao wana umri kati ya miaka 40 45 mpaka hamsini anaweza kupata siku moja tu damu ikatoka nyingi mpaka akaogopa alafu ikakatika ndani ya siku moja na siku, eh, siku mbili haya maelezo yameelezwa katika kitabu majmuu juzi ya pili saifa ya 347 naktafi bihadha alkadr tutosheke na hapa japo utangulizwe nini istihadha angalau ijulikane tu lakini baadaye mtu aingie darasani kule atapata kukamilifu nini istihadha subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk